Xudam, hədis var, onu deyim. Hədis var, onu deyim. Mən hansı onu deyərdim. Hədislər. Hədis kimin sualları varsa, qardaşlar, Abu Hüreyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, e, Peyğəmbər sallallahu demişdi: "Uca Allah qiyamət gün buyuracaq: Ey adam oğlu, mən səni at və dəvə üstünə gəzdirdim, səni qadınlarla evləndirdim, qənimətlərdən pay alan etdim, itaətkar və başçı təyin etdim." Onu, ailədən gedir burada söhbət. Başçı deyəndə fərq etməz. İstər orada ailə başçısı olsun, yəni insanın əgər ailə başçısı kimi orada qəsd olunursa, ailə başçısının məsuliyyətinlə daha böyük başçıların məsuliyyəti bir deyil. Bunun şükürü, ailənin şükürü saydığımız haqları verməkdir. Yəni sənin ailənin o nemətin şükürü necə verirsən? Ailənin haqqını verməklə, ona zülm etməməklə, ona təlim verməklə, onun ibadətində diqqətli olmaqla onu cəhənnəm odundan qorumaqla sən ona şükür etmiş olursan. Yəni o ailəyə gəlir sıxılır. Ailəyə, yəni o bir hədis ailəni də şamil, hədis ümumi edir, hamısını əhatə edir. Bir dəfə bir hədis var, o kişi surətə aid, şəkilə aid. E, o da onu da Əbu Hüreyrə rivayet edir ki, e, Peyğəmbər sallallahu demişdir. E, da Allah buyurur, mənim yaratdığım kimi yaradılmaq istəyəndən daha zalım kim ola bilər? Əgər bacarırlarsa bir zərrə, bir boğda bir zərrə yarasınlar o şəkilə gəlir, çıxılır. Bəli, hədisdə məqsəd çəkilmiş, yoxsa telefonla. Yəni əllə hədisdə əsas odur ki, əllə çəkilmiş. Və alimlər də deyirlər ki, və inşallah doğru olan aydır ki, hətta ə, e, foto ilə çəkilən şəkillər də bura daxildir. Çünki məqsəd nədir? Sözsüz ki, bu zərurət burada istisnadır. Məsələn, insana sənəd üçün zərurət baxımından çəkdirdiyi istisnadır. Amma səbəbsiz olaraq çəkdirməyi şəkil, ə, hə, şəkil bura girir. Çünki fərq etməz. İstər əllə. Məqsəd odur ki, o surətin yaratmasıdır. Və kim ki, Omuzlan buyur ki, insan, o insandan daha zalim kim ola bilər? Başqa bir hədisə gəlir ki, qiyamət günü ən çox əzab olunan insanlar şəkil çəkənlər olacaqdır. Orada gəlir Al-Musavvirun. Nəşədəniz iadə və yomul qiyamət Al-Musavvirun. Ən çox əzab şəkil çəkən. O şəkil çəkən də fərq etməz. İstər əllə çəksin, buna da şəkil çəkən deyirik biz. Eyni zaman istər aparatla buna nə deyirik? Şəkil çəkən deyirik. Yəni. Bəli. Yəni düzdür, bəziləri deyir, bu əllə yaradır ona görə. Eyni zamanda o da əllə yaradır. Əlindən istifadə edərək, knopkanı basaraq o şəkil ortaya çıxır. Sonda eyni şəkil olur. Hə, bəli. Allah razı olsun. Başqa suallar varmı yoxsa? Namaza var inşallah. Oldu inşallah. Subhanallah. Hamdülillah.